cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar ta mutu yau tatsuniya ce akan kurege da gonar sarki kan kurege da gonar sarki akwai wani sarki da yake da babbar gona sai a wata shekara ya yanke shawarar cewa akan zai shuka gyada akan haka ya sa aka ɗauki babban buhun gyada a je a shuka bayan an shuka gyada ta yi ƙwari sai kurege cikin yawonsa ya shiga gonar sarki ya dinga ɗiba yana ci kuma ya ɗiba ya kai wa matarsa don ita ma ta ci sai ta ce kai mai gida wannan gyaɗa. ai ta fi kowace gyaɗa da ake kawowa daɗi. Sai mijin ya ce, Gaskiyarki, ni kaina ban taɓa samun irin wannan gyaɗa ba, kullum kurege ya je ya ɗebo, gonar sarki kuma sai daɗa raguwa take yi. Sai aka gaya wa sarki, shi kuwa ya sa dogarawansa su yi masa gadi. Da kurege ya zo suka bi shi da gudu, da ƙyar ya sha ba su kama shi ba. da ya isa gida yana haki sai matarsa ta tambaye shi ta ce mai gida lafiya kuwa na ganka kana haki haka mijin ya ce ina kuwa lafiya kin ga an biyo ni za a kashe ni da ƙyar na ƙwaci kaina sai matar ta ce mai gida ai daga yanzu kam sai ka haƙura ya ce ba zan haƙura ba ni fa sai na ɗebo wannan yaɗar ta ce to yaya za ka yi kenan? Kurege ya ce, ai ina da wata dabara, sai ya samo wani tulu ya shiga ciki yana zuwa sai ya tarar da mutanen da suka biyo shi. Sai ya ce, yawwa, kama su, da mutanen suka ga tulu yana magana, sai suka gudu suka je wajen sarki suka gaya masa. Sarki ya ce, ragwayen banza, mu je in gani da kaina suka tafi tare. Suna zuwa sai ya ji tulu yana waƙa yana cewa, Tulu-tulu kama ƙafar sarki mana, tulu-tulu kama ƙafar sarki mana, tulu-tulu kama ƙafar sarki mana. Da sarki ya ji haka sai ya kama gudu kowa ya bi shi. Sarki ya sa aka yi shela duk wanda ya kamo abin da yake yi masa barna a gona, za a ba shi babbar kyauta. Sai wasu mafarauta biyu suka yi dabara suka tafi gonar sarki. suna gadi, da kurege ya zo sai ya fara waƙar nan tasa, sai ɗaya daga cikin mafarautan ya yi farat ya fasa tulun, sai ga kurege zai gudu, sai ɗayan ya bi shi ya kama shi, aka kai kurege gaban sarki ya sha ɗan karan doka, har ya suma. Wannan kenan, ku biyo mu don mu ɗora da tatsuniyarmu ta gaba tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce a kan gizo da maciji An yi wani gizo da wani maciji, wata rana gizo ya fito bakin ƙofar gidansa, sai ya ga wani maciji yana tallan rago, sai ya kira shi ya taya. nawa ne kuɗin wannan rago? Maciji ya ce, Ni fa ba kuɗi nake so ba, ina son wanda zai karɓi rago ne sai ni kuma in haɗiye shi. Gizo ya ce, Ba komai na yarda. Ya karɓa ya kai wa matarsa ƙoƙi ya ce, Ga rago nan ki je ki yanka shi, ki gasa mini, kar kuma ki taɓa komai. Ƙoƙi ta ce, To mai gida, zan yi gashi mai kyau, in kuma saka yaji. ta gama komai ta kawo masa ya cinye ko kashi bai bata ba da damuna ta zo sai gizo ya shuka rama ya ce wa ƙoƙi zan shiga cikin ramar nan idan maciji ya zo ki ce na yi tafiya ta ce to can sai ga maciji ya zo ya ce ƙoƙi ina mai gidanki yake ƙoƙi ta ce ai ya yi tafiya tun watan jiya bai dawo ba maciji ya koma yana kuka Sai wani tsuntsu ya kira shi ya ce, Ai, ba sani ba ne, gizo yana nan ɓoya ya yi. Sai maciji ya ɗau ganga ya fara kiɗa yana cewa, Ke ƙoƙe ina gizo yake? Tana amsa wa maciji tana cewa, Ai, gizo ya yi tafiya tun watan shekaran jiya bai dawo ba. Haka suka yi ta maimaitawa. sai tsuntsaye suka fara nasu kiɗan suna cewa tillin tillin ka taɓarya tillin tillin ka taɓarya tillin tillin ka tillin tillin ka da gizo ya ji sai ya fito ya ce yaya gani a rawa sai ki ce na yi tafiya tun watan jiya ban dawo ba sai ya fito maciji ya shiga cikin gizo gizo ya yi ta kuka cikinsa yana ciwo, sai ƙoƙi ta goye shi suka je neman magani. Suna cikin tafiya sai suka haɗu da wasu tsuntsaye sai ɗaya ta tambaye su ta ce, Me ya same shi har da goyo haka? Ƙoƙi ta kwashe duk labarin su tun daga farko har ƙarshe, ta gaya musu. Sai ɗaya daga cikin tsuntsayen ta ce, Da za ku jira in yi kashi, da zan yi muku magani. Ɗaya tsuntsuwar kuma ta ce, Da za ku je wajen sarki, da zai yi muku maganin da zai warkar da shi. Suka je wajen sarki, sarki ya ce, A shafa zuma a bakin kurtu, aka shafa aka ce wa gizo, ya hau ya zauna, ya toshe hancinsa da bakinsa. Da macijin da ke cikin gizo ya ji ba iska, sai ya ce, Bari in fito in sha iska. Da maciji ya fito sai ya fada cikin kurtun wato gizo ya samu sauƙi kenan sai ya yi ta godiya ƙurunkus kan kusu yara yara da fatan kuna biye da mu a cikin waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar abdulaziz ni aminu jibril gwadabe ke mana fatan alkhairi